Եթերում օրացույցն է։ Այսօր դեկտեմբերի 22-ն է տարվա 356-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1918 1790 թվականին։ Ռուս-թուրքական պատերազմի ընթացքում ռուսական կայսրության զորքերը Ալեքսանդր Սուվորովի հրամանատարությամբ սկսեցին Իզմայել քաղաքի պաշարումը, որտեղ կենտրոնացված էին Օսմանյան կայսրության մեծաքանակ զորքեր։ 1894 թվականի այսօրը սկսվեց բարձրաստիճան պաշտոն զբաղեցնող ֆրանսիացի սպա Ալֆրեդ Դրեյֆուսի գործը, ով մեղադրվում էր գերմանական կայսրության համար լրտեսելու մեջ։ 1919 թվականի այսօրը Միացյալ Նահանգներից խորհրդային միություն ուղարկվեց մոտ 250 մարդ, որոնք կասկածվում էին բոլշևիկների հետ կապի համար։ 2001 թվականի այսօրը ծնվեց առաջին կլոնավորված ընտանի կենթանին՝ Սիսի անունով կատուն։ 1800 թվականի այսօրը Պավել Արաչինը ստորագրում է Վրաստանը Ռուսաստանին միացնելու մանիֆեստը։ Այսօրը ծնվել են 1858 թվականի այսօրն է ծնվել իտալացի մեծանուն երգահան Ջակոմո Պուչինին։ Հեղինակն է հայտնի Տուրանդոտ օպերայի, որի մեներքերից մեկը դուրս գալով օպերայի շրջանակներից դարձել է մեր օրերի ամենաշատ հնչող դասական ստեղծագործություններից մեկը։ Ներկայումս հաճախակի բեմադրվում է նաև Ջակոմո Պուչինիի Manon Lescaut, Bohem, Tosca, Madame Butterfly, աղջիկ արեմուտքից Ջանիսկիկի օպերանները։ Օպերա գրելու ցանկություն Պուչինի մոտ առաջացել է Պիզայում Ջուզեպե Վերդիի Աիդան դիտելուց ու լսելուց հետո։ Աստված դեպի ինձ ուղեց մատն ասելով. «Գրիր երաժշտություն թատրոնի, միմի այն թատրոնի համար»։ Բազմաթիվ երաժշտագետներ Պուչինիին համարում են իտալական օպերայի մեծագույն հեղինակ Ջուզեպե Վերդիից հետո երկրորդը։ Պուչինիի վաղ շրջանի ստեղծագործություններում զգացվում է 19-րդ դարավերջի իտալական օպերաններին բնորոշ ռոմանտիկ շունչը։ Սակայն հետագայում նա անցում է կատարել դեպի իրապաշտական ուղությունը՝ վերիզմը, մեծապես զարգացրել ու հարստացրել է այն, դառնալով այդ ուղության ամենավառ ներկայացուցիչներից մեկը։ Մեծականքար կոմպոզիտորը գտնում էր, որ օպերայում երաժշտությունը գործողությունը պետք է անխզելիորեն կապված լինեն միմյանց։ Այդ է պատճառը, որ նրա օպերաները նախերկանք չունեն։ Պուչինի օպերաների ամենաբնորոշ հատկանիշը դրանց մեղեդայնությունն է։ Մեղեդային հարստության շնորհիվ է, որ նրա գործերը Վերդի ու Մոցարտի օպերաների հետ մեկտեղ համարվում են աշխարհի լավագույն թատրոններում ամենից հաճախ բեմադրվող ստեղծագործությունները։ Մինչդեռ նրա ժամանակակից որոշ քննադատներ այդ մեղեդայնությունը թերություն էին հայտարարում։ Քննադատներից մեկը Կարլո Բերսեզիոն Լա Գազետայում այսպես է ներկայացրել Պուչինիի Բոհեմի պրեմիերայից իր ստացած տպավորությունները։ Իտալական օպերայի պատմության մեջ Բոհեմը չի թողնի եւ ոչ մի հետ, Իտալական օպերայի պատմության մեջ բոհեմը չի թողնի եւ ոչ մի հետք։ Հեղինակը պետք է ընդունի, որ իր այդ ստեղծագործությունը պարզապես սխալմունք է, թյուրիմացություն։ 2006 թվականին երաժշտական աշխարհը նշեց հնավ ոչ մելոդիստի բոհեմի 110-ամյակը։ Պուչինի այդ ստեղծագործությունը 20-րդ դարի երկրորդ կեսից տեղ է գրավել աշխարհում ամենից հաճախ բեմականացվող օպերաների պատվավոր հնգյակում, ու այլևս չի զիջել իր դիրքը։ 1882 թվականի հենց այսօրն է ծնվել հայ գրականագետ բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Խորթային Հայաստանի գիտության վաստակավոր գործիչ Արսեն Տերտերյանը 1915 թվականին հայ բանաստեղծուհի եւ թարգմանչուհի Մարո Մարկարյանը 1983 թվականին ֆրանսիացի գեղասահորդ Նատալի Պեշալլան 1989 թվականի հենց այսօրն է ծնվել հայ ֆուտբոլիստ եւ կիսապաշտպան Զավեն Բադոյանը այսօրը տոնում են։ Հայաստանում, Ուկրաինայում, Բելարուսում, Ռուսաստանում, Ղազախստանում ու Ղրղստանում այսօր էներգետիկայի օրն է։ Այսօր դեկտեմբերի 22-ն է։ Տարվա ավարտին մնաց 9 օր։